Jabur 54 dari ayat 1 sampai 7. Untuk pemimpin musik dengan alat-alat musik bertali. Renungan Daud ketika orang Zif memberitahu Saul, Daud bersembunyi di kuasaan kita. Selamatkanlah aku, ya Allah, dengan namamu, dan belalah aku dengan kekuatanmu. Dengarlah doaku, ya Allah, dengarlah kata-kataku orang asing telah bangkit menyerangku dan para penindas cuba meragut nyawaku. Mereka tidak ingat akan Allah. Allah menolong aku. Tuhan menyertai orang yang mempertahankan nyawaku. Allah akan membalas kejahatan musuhku, akan menghapuskan mereka dalam kesetiaannya. Aku akan mempersembahkan korban kepadamu dengan sepenuh kerelaan aku akan memuji namamu, Ya Tuhan yang penuh kebaikan. Kerana Allah telah menyelamatkan aku daripada segala kesusahan dan mataku telah melihat hasratku tercapai dengan ketiwasan musuhku.